Goeienaand mense, hier is die sesde opname van Gogabuit, my naam is Natasha en hier uit Londen sê ek welkom dat julle luister. Ek het uh, laas week het ek uh, eh, bykie gepraat oor pille en <clears throat> jy sê, hoe dit bykie te makkelijk uitgedeel en gedrink word en dit het oopgemaak, hele paar mense het comments geloos op my webblaai en baie dankie daarvoor. 'n paar nuwe gesiggies daarop gesien. Welkom dat julle luister en kommentaar lewer. Dis altyd welkom. En toe dit nou maar met gedink ek sal julle 'n bietjie vertel hoekom ek oorspronklik met die hele storie uitgekom het met hoekom of hoekom ek dink dat pille bietjie te vinnig gedrink word. Dit het my nou bietjie later laat meer dink, so hierdie gaan dalk 'n bietjie lank opname wees, maar ons sal dit uh, probeer rustig hou mense. <clears throat> ek lê in die kamer, ek is besig om uh, die pot gooi op my op my iPod op te neem. Want uh, die ek wil kyk of die klankkwaliteit bietjie anders is. Die rekenaar se mikrofoon is verskriklik sensitief. En as jy net so bietjie hierdie kant toe op die stoel sit, dan hoor mens alles. <clears throat> so sal so, ons maar sien hoe dit gaan. In elk geval, terug by die punt die plikkie store, story. Nou ek het hele paar uh, mense se kommentaar gelees en weer wil ek net sê dit is my punt of my my van my kant af is dit die punt wat ek wou bring dat ek dink mense drink net te vinnig pille as hulle depressief is. Nou die debat bietjie oopgeskiet en dit het nou ingegaan op allerhande pille, so alle tipe pille basis hoort nou onder hierdie kam bykie geskeer. <clears throat> ja, ek verstaan, as mense wat moet pille drink, of het nou vir jou kop is, of nou vir jou bloeddruk is, of nou vir ene van <clears throat> die story is, die technologie het gelukkig daar, die ouwens het uh, genoeg op die arme muise ge, geoefen, om vir ons een paar drugs te gee wat, wat rarig waar werk. En dit maak ons sekere maar gelukkig dat ons nie net hoef te sikkel nie, dat daar is opties vir ons beskikbaar. Wat ek wou sê is dat ek dink mense drink of hardloop te vinnig na die opties toe. Kom ons vat bijvoorbeeld, uh, iemand het uh, ge, gesê, een van die pille wat hy kan verstaan wat mens drink is soos cholesterol en bloeddrukpille. Nou, van, jy kan dit oor erf, ek het een vriendin, sy is 23, 25 nou, en sy het cholesterol van normale afgeerf. Maar sy drink nie pille nie, al wat sy doen is sy pas haar dieet aan. So sy probeer wegblij van kaas af en, en uh, sekere dinge wat haar cholesterol sal opjaag. Want sy weet as sy nie daarna kyk nou nie, dan gaan sy sikkel as sy ouwer is. So daar is een meer bewustheid van hierdie type sektes, wat jy kan voorkom. Voorheen het ons net so groot stuk stuik met een so dik stuk vet aangeeet en gedink al, dis, dis nou lekker en dis nou, maar dit, nou later in ons jare, lei ons bykie om hoog bloeddruk, want ons aarde is so van die vet gepomp, dat dit is net nie meer gezond vir ons nie. <clears throat> Gelukkig vir ons, het die, uh, die oukies daar in die laboratoriums, hierdie pilletjies uitgesorteer, dat ons daarom nie hoef te sikkel, of te lang hoef te saffer met syke type goeders nie. So dis goed, dit, dit kan ek verstaan om jy terug te bring by die punt, hoekom ek die hele uh, eh, redenatie opgebring het. Ek het so <clears throat> voorheen al genoem, dat ek so 2 jaar terug het ek die ligmente in my knie geskeer. Nou, ek het uh, eh, luisiekie gemaakt, <clears throat> en dit is nou van die oorspronkelike besering af, en ek weet, hierdie is baie sad, en ek denk, een van die mense vir die haars op die grond gaan leen lach, is seker Johan van die Moederuiland, maar here it goes. Ek het 500 en 570 dae terug my knie seer gemaakt. En in die 570 dae het ek twee keer narkose gehad, vijf keer moes ek uh, my uh, tand moes ek laat trek het, maar voordat ek my tand moes trek het ek um, ehm, rootkanaal, wortelkanaal um, treatment gehad, en toe dit nie reg gevat nie, toe het hulle dit weer gedoen. So ek het in al dan al het ek 5 keer in, in seker 2 maande se tyd het ek inspuitings my bek gehad en hulle probeer my tanden uitsoort en my tand red. <clears throat> en dit het nie gehelp nie. Op die ouwe net moes hulle die tand getrek het. So traumatisch vir my lyf, sonder dat ek rarig dit wou gehad het, het het gebeur. En gelukkig vir my was daar paar pilliekies buiterhand om te kan drink om die pijn bykie lichter te maak. Nou op een stadium moet ek besef hoor hierso, hierdie is bietjie gevaarlik. Ek is besig om te veel pynpille te drink of ek er, ek, ek het gedink ek raak bietjie afhanklik van die pynpille. As enigiemand nou sy knie seer gemaak het, sal jy onseker maar my nie kwaliek neem as ek pille gedrink het vir vir die pyn nie. Maar ek het nou uitgewerk, nie so vinnig uitgewerk op op gemiddeld in die laaste 570 dae het ek plus minus 1200 pijnpille gedrink. Dis uitgewerk om plus minus 2 pille a dag. En daar was baie, daar is baie min daar wat ek nie a pijnpil vat nie. Dis nou maar ongelukkig, dit raak minder, ek het nou al gegaan dat ek al a paar daas onder pijnpille kan gaan. En dis nie dat ek afhankelijk is van die pijnpille, omdat het my dat beter voel nie. Dis omdat ek werkelijk waar pyn het. Dit is ongelooflik seer. Ek het uh, ook wat ek probeer, die pyn is so erg dat jy nie kan slaap nie. En dis dinge wat ek nooit in my lewe kon verstaan het nie. En totdat jy dit moet deurmaak, dan dan kom die liggie nou bietjie aan en jy sien, Jesusie, maar mens sukkel. En die pynpil het naderhand nie gewerk nie en ek het vir my 'n tens masjien gekry, so 'n elektroniese masjien met sulke pads wat jy op jou wel op my knie gesit het. En dan sit hulle soke elektrische pulse dier jou, wat die pijn gemakkeliker maak. Nou, ek het met die ding in die slaap geraak, so ek aan die slaap kan raak. En dan het ek so paar keer een aand opgestaan, en pijnpille gedrink, om weer in die slaap te kan raak. Ongelukkig het my slaappatroon so hektiek geraak, dat ek op een stadium moes dokter toe gaan vir hom sê, hoor, so ek kan rarig waar, ek kan nie meer slaap nie, ek is so beneek, ek is so moeg. En jy begin dinge vergeet en want jy slaap nie en jy begin nie meer raak en jou pers persoonlikheid verander heeltemal. Jy het, jy het minder uh, patience met mense. Jy het alles is verskriklik om te hanteer. Nou ek het nie depressief geraak nie. Ek het seker op 'n manier depressief geraak, maar al wat ek nodig gehad het was bietjie slaap en ek kon nie slaap nie want die pyn in my knie was te veel. En ek het 'n boksie pynpille by die dokter, uh, pynpille, slaappille by die dokter gekry. Nie sterk slaappille, meer natuurlike ehm um, soos Nytol wat hulle hier by ons verkoop, sommer oor die counter wat jy kan kry. En ek het nou gekyk, in die boksie is daar 12 en ek het 4 uit daai boksie uitgedrink. Want ek het geweet as ek een drink en ek kry een nag se se slaap in, dan voel ek bietjie beter. Ek dink my punt dan. Ek sê punt baie te veel vandag, maar die storie kom terug dan oor hoe jy kan verhoed om pille te kan gebruik. Soos ek sê, as jy nou baie depressief is en 'n paar mense die punt opgebring dat die lewe verskriklik vinnig is en bietjie meer drukkend is vir ons uh, kinders noue dag en hulle net nie leer hoe om dinge te verwerk nie wat ek kan verstaan. Maar vir ons, om het minder aanvaardbaar te maak, dat jy net vannacht na pilletje toe met haar klip, moet ons toch vir die kinders een voorbeeld stel, en vir hulle wees oor die so, as my kop seer is, is omdat ek gemorskos eet, of nie genoeg water drink nie. En begin by die basisse goeders, voordat jy na die eindpunt toe spring. Ek het nou al mooi achtergekom, van dat ek op my dieet ook is. As ek in die week, of in die dag, meer water drink, dan sukkel ek minder met hoofpyn in die aand. En as ek reg eet, dan slaap ek beter. As ek beter slaap, dan voel ek die volgende dag beter. So daar's nie dit dit die goeie effekte bou net so vinnig op soos wat of sneeubal net so vinnig soos wat slegte goeters sal sneeubal. Maar dit is ehm um, soos ek sê 'n hele hele groot ding. Ek sal gou-gou vinnig die lys lees. In die laaste 570 dae het ek root canal treatment gehad twee keer, 'n tand laat trek. Ek het 6 lots antibiotika gehad want ek het mangelontsteking gehad en tand het infeksie gekry en allerlei ander goeders. Ek het twee keer narkose gehad waarvan een van die narkose verkeerd gegaan het en ek gedehydreer het terwyl ek onder narkose was. Dis 'n verskriklike ding. Jy kom uit en jou mond produseer glad nie spoeg nie en as jy enigiets in jou mond sit, dan is dit soos poeier. Sal nie dit weer vinnig wil, wil deurmaak nie. Dan het ek gewone 5 keer anesthesia gehad. Ek het 'n cortisone injection in my knie gehad wat ek gedink het is die pynlikste ding wat ek in my lewe moes deurmaak. Ek het amper my knie as ek kon opstaan om 'n mes te gaan haal, het ek werklik waar my been net daar afgesny, maar dit was te seer om op te staan, so ek kon nooit by die laai kom om my mes te kry nie. Gelukkig soos ek gesê het, plus minus 1200 pijnpille, ek het gips gehad, stit gehad, fysio, ek het sonar treatment op my knie gehad, ek het tens, uh, eh, die elektronische machine op my gehad, ek het vier slaappille gehad, wat nie te bad is, vir 570 daar, denk ek nie, baie ijs, ek het twee MRI scans gehad, een x-ray, ek het twee skroewe in my knie op die oomlik, en ek het 19 stapels in my been gehad. <clears throat> Dit is pretty traumaties vir uh, een persoon, ek dink, om in een jaar en een half, twee jaar se tyd deur te maak. En ek kan hom net seker genadelik sê, dat daar was pilletjies wat my daar deur moes kry. So dit gaan, uh, <clears throat> ons kan maar nog bietjie, mens kan baie praat oor pille. Uh, ehm, Cybersakkie het, het een van Cybersakkie het gesê, hy hou glad nie van pille drink nie, maar hy is eerst een wat opvul op vitamienpille, of vitamien, sêke bruistablette dan, of uh, eh, vitamien aanvulsels, kom ons noem hulle so. Nou, dit het my ook nou een bykie laat dink, <clears throat> vandagse tyd met al ons imports en exports, vooral in Engeland, kry ons omtrent alle vruchte recht hierdie jaar. Daar is nie rarige seisoen of een vaste seisoen wat jy een sekere specifieke groente of vrugte daar kan kry nie. Ja, daar is die eksotiese vrugte en groente wat jy jou alie vooraf betaal in sekere tye, maar meeste van die tyd as jy lus is vir iets, kan jy dit in die hande kry. Nou vir my, my lyf is grootgemaak daar in Afrika op die suidelike halfgrond en hierso teen uh, Desember kant dan wil ek van daai klein swart druiwetjies hê. Dis 'n ding wat ek kryf, ongelooflik kry. Hierso so Januarie einde Desember, Januarie, Februarie kan begin ek die goed nou te kry. En jy kry dit nie regtig in in Engeland nie. Hulle voer nie daai ek weet nie wat hulle noem nie, klippertjies. Daai klip, daai klein swart drywetjies wat jy sommer in jou agterplaas kry het. En uh oh, ek mis daai van al die groente en vrugte in my lewe, mis ek daai die meeste. Maar hoe sê ek verdwaal heeltyd op my punt af, né? In geval Nou jou lyf sal kry wat dit wil hê. So as dit ietsie nodig het, dan sal dit vir jou sulke syne stuur. Jy sal lus wees vir iets of jy sal iets nodig hê en dan sal dit dit kom alles in waar sekere groente en vrugte ehm um, of kom ons sê kos, so sekere kosse jou vitamiene bevat en dis beskikbaar op sekere tye van die jaar. Een goeie voorbeeld van wat ek bedoel is, limoene kom uit net so voor um, ehm, wintertijd. En dan kan jy lekker uh, eh, limoene en harkies en sikker type goeders eet, want het is vol van vitamine C, wat jou minstelsel opbouw vir die winter. Nou, ek dink my systeem is nog so'n bykie achter, ek dink ek is nou eers bezig om om met die Engelse tyd te sink, want ek krij my eerste verkouwis in die somer, wat Suid-Afrikaanse wintertijd is. En ek dink dit het alles te doen met die kosse wat ek eet en beskikbaar is en die vitamiene wat ek op 'n sekere tyd gewoond was om te kry deur my kos, is kry ek nou verskillend in. Dit is daar's nie regtig 'n patroon wat ek kan sê, okay, eating wintertyd dan eet ek nou lemoene om my jy kan dit self bewus doen, maar my lyf, ek is nie regtig een wat hou van lemoene nie. Ek hou nie van sitrusvrugte nie maar ek probeer dit eet, want ek weet dit het sekere dinge in wat my gaan verhoed om een tablet te drink <clears throat> later in die jaar om my immuunstelsel te help of te boost. Daar is mense wat allergie het, weer eens, goeie punt, dan wat dit gelukkig maak dat die, soos ek sê, die meise daar op hulle wieliekies in die laboratoriums gespin is, om uit te vind wat se soort vitaminpille mens kan drink wat se pille jy kan drink om jou te help deur die deur die seisoene. Maar ek dink daar is genoeg opsies daar buite om jou leefwyse op so 'n manier aan te pas dat jy nie regtig hoef pille te drink nie. Ja, daar gaan 'n stadium kom wat jy dit moet drink, maar om dit so lank as moontlik nie te kan doen nie, sodat as jy dit nodig het, jy nie al klaag overdose of jou immuunstelsel al klaar gewoond is aan aan daai tipe medisyne nie. Want aan die einde van die dag is al is dit medisyne. En medisyne is daarmee beter te maak. En ons is nie ons kan werklik jy kan nie vir my sê ons was, ons is werklik waar so stik en dat ons die heeltyd reggemaak moet word nie. Maar in 'n geval Dis nou maar die pilletjie storie, die pilletjie storie kom dit nou op maar op einde dink ek. As jy nog daaroor wil praat, dan praat ons nog daaroor. Dit was lekker baie dankie julle almal vir almal wat gekomment het op die op die subject. Dit was great geweest. Ek het dan laas naweek het uh, my vakansie of my verjaarsdag week het sommer toe so begin. My verjaarsdag is eers maandag, die 26ste Oktober. <clears throat> maar uh, ek het sommer nou al begin begin partytjie hou by myself. En uh, so toe ook toe Sondag besluit, okay, ons gaan 'n uh, eh, bietjie movies toe. En ons het uh, die nieuwe Pixar animation app in, drie, in 3D gaan kyk in Londen. En dit was verskrikkelijk cute gewees. Dit is eindelijk een meer grootmens story, daar is nie rarig een kinderstory aan die hele ding uh, aangekoppel nie. Ek sal sê, jy uh, eh, een bykie meer excuse, jy een bykie meer verstand nie om te kan weet wat in die hele story aangaan of wat gemeen word en om my onderlijnse grapjes te vang soos die honde wat wat met hulle halsbande aan is en hulle kan praat. Hulle het ook elektroniese halsbande aan wat hulle kan soos mense laat praat. Maar elke nou en dan is die hondse instinkt nog daar, hy sien een eekoring en dan wil hy nou die eekoring gaan jaag of Dis, dis net sikker type goeders wat ingebouw is, wat as jy een kind is, ek denk nie jy raar sal vang nie. En uh, nadat ons het gekyk, het ons bykie daar in Londen rond geloop, ek is mal daaroor om in Londen rond te loop in die winter of as dit so koelerig raak want jy kan jou lekker jas aantrek en die geboue lyk 'n bietjie vaal maar alles is lekker en dit is bietjie donker so daar's baie meer liggies aan en die liggies laat alles so nice en bright lyk. Ons het ons toe nou ook bietjie rondgeloop nadat ons by die movies uit is en toe op 'n ander kleiner ehm um, movie of 'n cinema afgekom. En toe ons District 9 gaan kyk. Ek is ek een van die laaste Suid-Afrikaners wat dit nou nog nie gesien het nie. Maar nou het ek dit ook uiteindelik gesien. En ek kan mense se punte insien dat sê as jy dit gaan kyk en gaan soek na politieke motiewe, dan gaan jy dit kry. Maar as jy dit gaan kyk net oor die storie, dan is dit eintlik 'n baie goeie goeie movie. Ek het dit baie geniet. Ek het gedink dit is ehm um, die konsep van <clears throat> van die alien se se wapens wat net met hulle DNA kan skep was heel interessant geweest. Ek het ek het dit werklik waar baie geniet. So ek is bly ek het dit nou uiteindelik gaan kyk en ek sal dit aanbeveel al twee die movies op die nuwe Pixar animation en dan District 9 ook te gaan kyk. Dit is heel goed. Dan ek gisteraand het ek weer 'n bietjie movies gekyk. Ehm um, en ek het so 3 gekyk. Dit is bietjie gory, maar dit is nie so gory soos die ander dink ek nie alles is nie rarig my type movie nie, maar die ding het nou hier in die pos aangekom, toe besluit ek nie, ek sal nou maar met kyk en dan terugstuur. So dis nou maar waar het gegaan het. Nou wil ek vir my ma sê, baie dankie dat mama vir my my CD gestuur het, as ma luister. <clears throat> Dit, uh, ek het vir gevra om vir my die nieuwe CD van Bok van Berg te stuur, Afrikaner Art. En dit is so'n mooi CD. Ek hou van Bok's stem, maar ek hou vir die type liedjies wat hy sing. Weereens as jy nou baie polities daar wil wil gaan dink dan dan gaan jy mos nou dinge daaraan sien wat daar is of dalk nie is nie, maar ek hou van sy musiek, ek hou van die manier hoe hy sing, ek hou van die topics waaroor hy sing. En ek sal eendag bietjie stout wees en en dalk 'n liedjie of 'n halwe liedjie van hom speel. Of miskien sal ek hom e-mail of sy agent in die hande probeer kry en kyk of ek nie dalk eh, 'n ja-woordjie kan kry om een van sy songs te speel net om 'n bietjie te plug of something. Nou, hy oh, seker dit nie dit nodig nie, maar in 'n geval ek gaan kyk wat ek kan doen. Dalk sal ek net stout wees. So, maar dankie maar dat maar vir my al die pad van daardie kant af vir my die CD gestuur het, hoor. Ek het hom nou al seker 80 keer deurgeluister. Op die trein, by die werk, as ek by die huis kom, ek like het, ek ken al amper al die liekies. Dan, soos ek gesê het, sondag, nee, maandag is my verjaarsdag. En die trip het vir ons geboek, en ek gaan eers op die lichawe gesê word, waarin toe ek heen gaan vir my, vir my verjaarsdag. So dit is nogal heel romanties, baie oulik van hom, om uh, al die hele nie net geheim te hou nie, maar alles by homself te boek, die vlug, die hotel, hy het restaurante opgesoek en soos ek sê, ek is nou nie seker nie. Al wat ek weet is ons gaan plus minus 4 ure of tussen 2 en 4 ure in die lug wees. Ons vlieg van Heathrow af en ek sien net baie baie uit daarna. Ek het gesê ek kan maar net gewone klere wat ek gewoonlik aantrek soos paar eh, jeans, jy weet soos as jy naweek weggaan, 'n paar jeans en en nog 'n broek en 'n paar toppies en 'n baadjie. En uh, dan gaan ons bietjie weg en ek dink dit is dit is uh, heel great. Ek sal ek sal 'n update doen op my bladsy. En sê waartoe ek op pad is as ek by die lughawe sit miskien. Dis dalk 'n plan. Ek het ehm um, Ek het hierdie deel nou so in 2 dae se tyd gedoen. Ek het gisteraand begin opneem en dit my iPod se battery bietjie gevrek. En toe vandag op die trein te besluit ek oor hierso. Ek gaan nou ek gaan kyk of ek iemand in die kringe van Bok van Blerk in die hande kan kry. So ek het 'n e-mail gestuur vir sy agent en sy het teruggekom met 'n paar dinge wat moet uitgestryk word en ek dink sy vat dit nou na haar baas toe wat ook al. En hopelik sal ons nou 'n ja-woordjie kry om een van Bokse se nuwe liedjies op die pot gooi op vir die volgende pot gooi te te sit. Ek het nou ah, baie hard gehoop dat hulle teen die einde van vandag sal terugkom en sê ja, dis oukei okay, of ons sit net 'n stukkie een of wat ook al. Ehm um, maar dit het nou toe nou nie gebeur nie en ek is nou eers weer volgende donderdag by die werk. So ehm um, dit sal nou maar die volgende pot gooi moet wees, as hulle nou ja sê, hopelik. Dan, dan is daar nie rarig veel meer om te sê nie. Dit is uh, nou nie meer die 23ste, nee, die 22ste oktober nie, dit is nou al die 23ste oktober vanavond, die hele aand verder, en ek dink hierdie sal genoeg wees om julle op julle tone te hou vir een week. En as dit nie is nie, kom en dan hou julle julle self bykie daar bezig. As uh, op my webblaai, asblief, gaan daar so na www.gogabyte.wordpress.com toe en doen wat al die ander oons laas week gedoen het en los by comments, as julle wil. En of nie, kan julle my sommer net direct e-mail na gogatassie.com gaga.google nee, dis verkeerd. gaga.tassie@googlemail.com. Dit is g o g g a t a s s i e @googlemail.com. Maar dit sal beter wees as julle net so 'n bietjie vir 'n komment daar agter op my op die uh, op die webblad sit. Dan kan almal saamgesels soos wat lekker gebeur het hierdie week tot volgende week ouens. Ek sal eh, soos ek sê net 'n goetjie gaga update as ek daar op die lughawe sit sonoggend. Maar tot dan weet ek nie waant ook gaan nie en dis my heel opwindende storieetjie waarmee ek julle gaan laat. Bye.